Goiz behin, goizuntan, jende kondaketa ipatuko dugu, asia da, hilabete batez iraunen du egita irietan baitari ipar euskal egian, eta interesatuko gira adibidetzat eta eredutzat, behar bada, ustaritzeko egiko etxeari gurekin Mikel Goien etxe hau detxea, egunon zure? Bai, egunon. Lehenik, eh, bost urtetarik egiten da jende kondaketa, eta jadanik egiten alda, uh, eh, ogoi urtez, kasik doblatu dela populakuntza ustaitzen? Bai, eurako zerbait, eta adibidez azken amar urtean eunetik eh, berrogoi eh, sartu dira. Oiko egunean, 6.000 biztan lepasa, bai. ustaritzen. Bai, zenbakiak dira, 6.000 boste eta eh, zerbait. Doblatzia, ogoi urtez, egan nahi du, be, ondorioak badire dara, bereziki, lehen-lehenik egiten alda etxe bizitzan, etxe bizitzaren gaia, poitoloa dela ustaritzen. Bai, etxe bizitza guretzat animaleko problema da, hori eh, bon, baginakien. Anitz eh, gal, galdea bada, hori sigur. usteitze erritipia zen, eh? iru mila jende, nik eh, roitzen iz bi milat boste jende eta ala. Eta bon, infrastrukturak, bideak eta eskolak eta olako gauzak handitu behar dira eta azken eh, ogoi urtean ez dira doblatuak hori eh, oino e, eh, bon, bizi ikikario dira bideak eta eta mm, erriko bastimendioak eta hori animaliko dirua da, dirua da eta hor segitu behar da. Bestenaz, untsa kontrolatu behar da, etxe berriak eraikitzen badituzte, be hor ondoan untsa begiratu behar da, nundik eh, ateratzen dira jendeak, nun eh, ze eskoletarat eh, joan behar dira, eta, eta dena. Prezeski hor uh, oposizioan zinezten, oai gehiengoan ziste, mandatu batez ez da dena egiten alko, baina uh, ze proiektu duzue ekipa berriarekin uh, orientzat? Begu, sartu gira erriko etxean eta, bon, baginakien eta, bon, sartuta eh, gehiago ikusten ikusten duzu eta eta zenbaki, egiazko zenbakiak eh, ikusten dituzu. Eta gure lehen eh, gauza zen PLU berri bat uh, hasi uh, hori dena kontrolatzeko da PLU da mm, tresna, tresna bat biziki baikora, hori dena, dena kontrolatzeko eta bon, maiatzan eh, sartu gira duela hori eh, urte, bat eterdi. Eta mm, ekainan hasi mm, eh, kabinete bat kontaktu dugu. Bon, normalki PLU bat egiteko behar dituzu bizpa ba, iru urte eta guk pentsatzen dugu aurten uh, bon, uh, bi mila eh, bukaeran bukatzen dugu gure gure PLU. Hala, SRU legea segitu behar duztaritzek, kostaldetik urbil delako edo... Gu gira zon tandu daitzen dute, eta bai, uh, bai gira, e, sartu dute, administrazioak sartu dituzte uh, eh, erri batzuk, hola, iriburu, ustaitze, eta hola, eta eh, anloa, bai, eh, ez erriko legea... Uh, soziala da ez, bai, nahi aipatzen. Hori da, etxe bizitzak sozialak, uh, guk legalki uh, ogoit, uh, bost egin behar ditugu, eta gaur egun ustaitzen uh, eunetik amekan gira, bestenaz animaleko lana bada eh, hori egiteko. Guk eh, politikoki eh, ez dugu arazorik, gainera uh, etxe bizitzak sozialak, uh, bom, uh, ipagaldian sartzen dira uh, kuadro hortan, eh? eunetik irurugoita ama bost uh, sartzen dira uh, kuadro hortan. Bestenaz guretzat... Uh, ez da normala da eta guk uh, sekatzen duen ditugu mekanismoak eh, an, uh, eh, kopuru hori uh, handitzeko hori uh, gabe. Eguneko goita bost, zuentzat da helburu bat edo gehiago egina izinukete? Uh, matematikoki uh, biziki komplikatua da, guk, guretzat helburu bat, bon, lehenik da helburu bat, uh, bestenaz uh, urtero isunak paratzen ditugu, Eh, hori e, isunak eta nahiko potuloak. Bestenaz, gure helburua da hemen goiendeak e, eh, atxeman behar dituzte e, etxe bizitzak, hori denak atxeman, ditugu, atxeman behar ditugu etxe bizitzak gure helburua hor da. Gero e, e, eunetik ogoita bost egiteko, Be, segitzen badugu planoa, e, normalki, 2000 ogoita bostian, e, ukan behar ditugu ama mila biztanle ustaitzena. Eta guretzat hori ez da posible, bestenaz, e, hor e, horeka biziki komplikatoa da. Nola, Prisezki, mugatu, baduzue mugabat ezagia jadanik ez e, berriz doblatzeko, zenta erreiten duzuna ama mila da hoaiko doblea? Bai, bideak eh, badira eta atera, badira, eh, hori eh, lehen gauza promotoreek uh, negoziatzen ari gira eta mintzatzen ari gira eta kopurua uh, igo, berdu, igo berdugu kopuru hori. Eta PLU berrian... Kop... kopuru hori etxe bizitza soziala bai, aizira? Bai, eta kopuru, kopuru hori... Uh, bon, me... eltzek Eh, bakarrik eh, hogeita uh, bostean eh, heltzeko gure PLun uh, eman behar dugu ez dakigu oino, kalkuluak ez dira eginak eta ari gira gabineteekin ikusten eta kalkulatzen Baen normalki hogeita ama bost ehunetik hogeita ama bost edo begogoi hori ikusiko dugu. Zeta begogoi egiten bada da, jana nahi du, Bez eskoletik, etxe bizitza sozialak ez direnak, e, emendatuz soziala, bestia tipitzen dela, eta hor, horreka horren atxemeiteko entzaten zize? Hori, hori. E, hori uh, beti uh, e, egunetik bost egiten bat ditugu, be, bestaldean uh, most egiten dugu ere uh, privatuak. Komplikatu da besneaz, gaur egun promotore batzuk etorri dira, Ah, animaleko proiektuekin, eh, guk sartu gira eriko etxean, eta mila etxe bizitzak baziren uh, proiektuan, proiektuak dira permisak pausatuak edo bakarrik marazkiak, baina etorri dira gure ganat, eta haien planoekin, eta errandunte, bom, hasi dira, eh, hori uh, egin behar dugu, eta hola, guk erangin nuen, ez ez, uh, arauak aldatuko du eta ikusi. Pro, eh, permisak batzuk e, eh, diadanik eh, izenpetuak ziren eta negoziatu, negoziatu dugu e, promotorekin eta batzutan ebe pixkat nola bai, negoziaketazen da, bestenaz ez da, ez da ona, ez da txarra erdian. Eta beste batzuk baztertu ditugu, baimenak baginuen, eta beste batzuk ebe harigira kalapitan edo borrokan. Promodore bat eldu zauzuelaik, ba, badu etxe bizitzen egiteko proiektu bat, hainbeste etxe, bizitzekin, kondutan hartzen ote du eh, ere ondoan diren uh, azpiegiturak bideak eh, eta oro, eta eskolak eta dena, ah. eta erriaren bizia. Hori bat ere. Hori guk, bon, baginakien opiskat eta ezagutzen, jende horiek ezagutzen ditu, hori baina harrituak gelitu gira, nola etortzen dira, haien planoa eta betetzeko gune bat, betetzeko lur bat, eta ondoko gauzak eh, ez dira haien afera, eta ez ez, badut esemplu eh, eh, bat, aguntzan, bazen proiektu bat buigekin, eta jadenik nahiko montatua, uh, eh, permisa ezen uh, izenpetua, baina baztertzeko biziki komplikatua zen, uh, ez ginuen baimena baz, eta hasigira mintzatzen haiekin, eta ikusi dugu planoa, eta justu ondoan eskola bat bada, eskola, akuntzeko eskola, Hortik ateratzeko, be, hartu behar zen, justu mm, eskola ondoan da, eta normalki be, sakit, bide bat egiten badituzte, eh, hori bide bat oinez ibiltzeko eta ateka bat eh, iriketzen duzu eta sartzen dira eskolan. Ez, hori ez dute ikusi eta normalki be, goizero jendeak ateratu behar ziren eh, otoekin kilometro terdi egiteko eta jaterko uh, ondoko eskolarat. Hori, hori zen karikatura bat, baina uh, da egiten dute haien eh, proiektua eta ez dute begiraten. Bestenaz, eh, bideak eta bideak neurriak badira, baina bideak, eh, bo, ikusten dugu, garaziko bidea um, untsa da, baina beti tapatoa da. Ebe karikak, bo, neurriak ofizialak badituzte, baina fite tapatzen dira. Hori ez da lege bat, debekatzeko proiektu bat, bideekin edo, edo, edo eskolaekin, edo Gaur egun, eh, eraitzeko eskola, dibidez, uh, eh, bete-betea da. Ateratzen, ba, eh, ateratzen badute proiektu bat uh, uh, eraitzen, hori ez dakigun nun, nun joango dira, hori hauak, hori bete-betea da. Ez dugu nahi gabian hartu ustaritzeko adibidea, eh? barne eta kostaldearen arteko pasaian da. Mm Zer egan nahi du hor, behar hartzen algirak, elementu guztiak lotiak direla nunbait, aipatzen delaik Ipar Euskal Herriko uh, eh, irielkargo ipatzen ipatzen delaik ekonomia, zer obeki litzatekela ustaritze lan gehiago balitz uh, barnekaldian? Hori ikusten, ikusten da, eh, hor uh, kostalekoak politika bat badute, lehen lantegiak beti kanpoan ziren, bon, lantegiak uh, zikinak ziren, eta bon, beti kanpoan ikusten da, eh, muzorol kam, kanpoan zen, beste angelun ere denak kanpoan. Bon. Uh, gaur egun, hori idekitzen dituzte lantegiak, garbiak dira, aberatsak ere ikusten dugu eh, lehengo gozoni gunean, eh, animaleko uh, lantegiak badira, enpresak badira, eta guretzat, ebe bakarrik eh, etxe bizitzak, eta orko jendeak eh, han lan egiten dituzte, han sosa uzten dute, han eh, erosten dituzte uh, kostalian, uh, irekitzen dituzte animaleko uh, saltokiak, ikusten dugu ez bakarrik beste besteekin, eta guretzat hemen uh, inguruan, uh, errobi elkargoan, edo bon, iriburu, edo mila franga eta hori, inguruan ebe bakarrik etxe bizitzak. Hori guretzat eh, animaleko uh, problema da eta ez gira bat ere eh, guk uh, erri kikiak edo handitzen ari gira egia, baina ez egiteko de zite dortuak. Ondorio horien pagatzeko, staritzek pagatzen du, nonbait, baute da diru laguntzarik, ala ere, adibidez, hori urtez emendatu da, doblatu da, Eh, populakuntza ustaritzen. Ola segituz, duzu berriz doblatzen aldela hainbat urte barne, ze diru laguntza bada, ala ere eh, horien atzeko kudeatzeko? Ez, diru laguntza, bon, hori... Eh, estatutik edo... Ez ez estatutik uh, erortzen dira, laguntzak erortzen dira, hori guk galdu, galdu ditugu azken urtean uh, eunta bon, kasik berri humila euro, E, dotazioak. E, beste 2000 amalauan e, berdin, hori estadutik fitxik, gero ba, badira, dotazioak badira, bai hori kalkulatuak dira zure populazio kopuruekin, Baina, gero, bon, jausten dira, hori erortzen dira dotazio horiek. Hor ere, animaleko problemak baditugu, eta ikusi, bon, e, gauz batzuk pasatzen dira errobi elkargoat, eta ikusiko dugu, bai, eh, kolektivite territorial eh, honekin, eh, ze pastuko da, bai, guretzat, ez ez, dotazioak, ba, erori dira, eh? Sos atletik gu eta Uh, erri, olako erriak biziki gaizki dira. Jende kontak eta beraz egiten da ustaritzen, hasia da, zer, zer interes duzuentzat eh, jende kondak eta berri honek? Kopuruekin eh, egia eh, dotazioak begiratzen ditugu eta mm, badira mailak eta pasatzen badituzu mail, mail bat, bon, nik ez ditut ezagutzen ez, zer dira, zer, zer kopurua behar duzu beste mail bat gaineko mail bat pasatzeko, baina hor bai egia begiratzen, begiratzen dugu hori, eta kalkulatzeko gure dotazioak Eh, problema da kalkulat, gaur egun kalkulatzen duzu eh, heldu eldu den urteko dotazioa eta artian eh, lege berri bat edo dekreto berri bat ateratzen da eta kentzeko parte bat beste zure kalkuloak gaurko kalkuloak egiten dituzu eta eta urtari lan edo bon, heldu den urtean <laughs> ez dira ez dira onak kendu, kendu dituzte parte bat. Eta gero da ezagutzeko jendeak ere gaztiak dira, zaharrak, zonbat zahar, zonbat gazte, eta hori dena planifikatzeko populazio zahar batekin eh, be et, eh, eskola gutiago behar dituzu, eta alderantziz. Eh, zahar gehiago. Bai, eta hori, be, hori zenbaki horik biziki importantea dira, bai, eta baina gure indarraekin uh, kontatu behar dugu. Konatu behar duzu ezuen indagarekin. Bukatuko dugu mm, altia jauregia aipatuz Mikel Goienetxe. Um, Aintzineko erriko etxeko edo erriko kontseiluak erosi zuen, zuzentzeko EPFLak erosi zuen eta diru hori itzuli behar zaio edo itzuli zaio. Bez argitasunak eh, saldia izan da, eh, guai, altia jauregia. Bai, eh, hor eh, erosi zuen, eh, bon, hori erikoetxeak errosten eh, erosten dute EPFL-ekin. EPFL dosiar bat montatzen du eta EPA da zen lau urte, eta lau urte horiek bukatzen ziren urtari lan, uh, eta guk bon, ez ginen opozizion, ez ginen batere ados, eta mm, ebe eriko etxean sartutak eh, hasi gira begiratzen nola bon, hortik ateratzeko eta bakarrik atseman behar ginuen norbait eh, hori e, bon, bezero bat eh, norbait berriz sartzeko eta guk bon, EPFL e eusi zuen milioi eta zazpi mila euro bon, gehi fresak eta hori bon, ba, gutira bera hori Eta be urtariran eh, bon, guk atxeman behar ginuen eh, norbait, sekatzen ginuen ere eh, norbait aktivitate batekin, ez privatua, en pribatu bat, guretzat bon, me, uh, nahi ginuen ere uh, be... Eh, pilota hartzea eta eta hor uh, aktivitate bat edo ostatu bat edo zerbait hotel bat edo hola. Eta mm, azkenian atseman dugu uh, Belgikar bat uh, emengo norbaitekin ezkondua. Eta hor erosi dute, alor, uh, sistema zen epfl koak uh, guko guai, Eh, pagatzen dugu uh, eh, pfl dugu, hori da bakarrik uh, paperetan, baina hori erateko errateko, uh, guk uh, ukanditugu milioi eta zazpio mila euro, eta segidan pasatu ditugu uh, PFL-entzat. Bestenaz, ez da... Ez dira sartuak gure, gure kutsan, usteitzeko kutxan. kutsan. Tokiko eh, lurren edo lurren zergetaz okupatzen da EPFL, eh, da zehazteko zer den eh, entzule batzuendako EPFL, eta beraz, eh, aintzineko erriko etxeak, erriko kontseiluak erusi zuen eh, milioi zazpion, ta, milioi eta zazpion mila euro, zuek salu zue presio hortan, zuen dako zen huts bat agapatu behar zena, egina da, eta hor, sedea, ala ere, aintzineko funtzioa ukanen du, guai hotel berriak untxalaz? Bai, Bai, eta gainera, bon, gure kompromisoa, kompromisoa EPFL-ekin zen ez egiteko uh, e, benefizio bat. EPFL ez da hemen hori e, zerbait erosteko, uh, e, eriko, ba, eriko etxe bat entzat. Erakunde publikoa da. Hori, eta gero be, hori uh, erosten du epfl eta gero sartzen du uh, presio, an, animaleko presio batekin. gure kompromisoa zen ez beneficio, Eh, beneficio gabe, hori eh, moralki guretzat importantea zen eta gainera eh, hor beste problema ateratzen da uh, eh, lura saltzen baduzu, uh, bon, eh, erri, uh, etxe bat uh, behar du, baina hasten bazira saltzen lura eta, eta kario, hori bon, uh, presioak igotzen dira, ere guk ez gira hortan xosa behar dugu, uh, kompromiso bat hartu ginuen pefelekin eta nahiko idekiak gelditu dira gurekin eta pasientziaekin ere. Euh, pixkat euh, problema, bon, euh, dosier hori pixkat uh, beroa zen, eh? zen errez guretzat, zen errez haientzat, eta bon, mintzatu gira, eta eta onartu dute gure, gure asmoa, hori egia, eta bon, or, gaur egun ateratzen gira, bon, me, saldua da, beneficiori gabe, hori egia, eta aktivitate batekin hori uh, nahiko guretzat uh, ateratzen gira. Hotel bat, eh, Hotel bat, zeremoniak eta olako ez... Ez nola ostatu bat, jantoki bat, uh, Uh, Ekitalio ofiziala, bai, edo olako gauzean egizitzeko. Bai, bai, bai. Ongi, itzulia egina dugu, e, badera ipatzeko e, gai hori buruz Mikel Goienetxe, hoitarazten dugu ustaritzeko autetxia zirela, milesker? Milesker zuen.